tim Cimat punya cerita dengan judul Gendruwo Sikliwon kiriman Bah Berinte. Sing diarani hobi mono meh kabeh wong duwe. Ana sing karep ngingu manuk, goleki barang longko. mancing kluyuran ngabotohan lan sak panunggalani hobi ngabotohan bisa kaperang dadi loro main mung kanggo cagak melek kanthi udu duit cilik-cilikan utawa pancen wis nyatet banget karem main enggo saleh kregentonge disok glogok kanggo totoan nyalurake hobi mbah apa jinise bisa njalari pikiran lejar lan kebak greget nglakoni urip. Ora beda kaya hobine bapak-bapak ing kampungku ing saben wengi, ora gotang cangkrukan. Anggone jejagongan giliran, kadang ana omahe mujiman, surata lan tasrif. Kari endi sing tawa-tawa nggon? Saben cangkrukan ora ana liya sing dilakoni kejaba banting kertureni. yen wis dolanan remi gayenge ora jamak sing kalah raine kebak coretan jet nganti rupane pating celoneh kaya badut nanging katreme anggone remi terkadang nganti lali wayah lagi leren yen krungu kumandange adzan subuh bojone bapak-bapak sing hobi remi sok protes sebab saben bengi ajek ditinggal lunga paini bojone mujiman salah sijine si kaya bengi kuwi nalika sing lanang pamit arep cangkruan ing omahe Surata paini prengat-prengut sajak wegah ditinggali jen Terima malam telah kliwon. Atiku kawit sore kok ora kepenak. Saryono dalem ae lho. Ora sane mrono mrene. Dipenggak bojone Mujiman ora nggugu. Dheweke nglendoti sing wadon kraben peti olehe metu. Padune kowe ora gelem tak tinggal wae ta. Jasumelang. Aku iki mengko ora nganti parek kaya biasane kok tengah wengi dak mule njur awake dhewe nganu. <laughs> Wis wis, gendang pelat kono. Ana kono dielingke sakarepmu nek kena. Gibras-gibras risi diusil-usil sing lanang, dheweke ngrukupake slimute banjur turu mungkur. Mujiman nuli kluntrung-kluntrung lunga karo klecam-klecem. Nih, lawange kancing ana. Panganan ning meja mangan kuwi ndang kuku ponon njur lebono lemari. mundak dipangan tikus wis lho ya aku budal mbah nganti jam 10 paini durung bisa ngliyep mripate ketap-ketip sak klebatan dhewe sumurup ana ayang-ayang mlebu wang tamu nanging arep tangi rasane awak kok abot banget paling bujune mulih meneh. Sopo sing bisa mlebu omah yen dudu bojone? Wong dheweke mau sak durunge budal remi wis sangu kunci ngono batene. Dumadan mripate paini ngantuk tan kena disayuti. Usanane makles, dheweke keturon. Rumangsane durung suwe oleh kesirep nalika dheweke krungu kumriyete lawang kamar sing mengo separuh iku di dedel saka jaba kumlesating jangkah antep nyedaki paturon paini ngrasakake awake ditindi barang antep lan dikekep kenceng awake sakujur krasa digrayani paini ora menggak kepara malah ngematake rasane sing rumasuk nikmat marang sanranduning badan dianggep sing ngindi awake mau mujiman Mulo dheweke malah mapan Dasar watara suwe dheweke ora digepok singgol diring sing lanang. Katik kamare peteng awit dheweke ora bisa turu yen lampune murup. Eh, aku ladenono. thank ini kaget swara groyok ing satengah ambekan ngongsrong iku serak ngangor-angori cetha dudu swarane mujiman Paine dadi sanggo runggi sebab kulinane yen kepingin saresmi tindak tanduke mujiman alus tandangi ora kasar ora ngongso-ngongso lan angah-angah kaya ngene iki leluhure paini mono wong Jawa dles, nalika isih bocah sithik-sithik paini diajari ngilmu panulaking bangsa alus mula paini banjur ngrapal mantra pambengkas bebaya mligine saka panggodaning lelembut paini lagi sadar yen wujudan kang nindi awake dudu awake menungso ya kuwi gendruwo si kliwon sing dedunung ana sak kiwa tengene omahe kurang ajar kuwe kliwon ngaliyo saka kene aja ganggu aku aku arep ngaso aku gelem lunga yen wis kok ladeni ini <laughs> ucaping gendruwo mau wegah ngwali panindih ini banjur ngrapal mantra panulak ing peparing simbai buyuting biyen. Dumadan gendruwo sikliwon ngeses-ngeses sajak kepanasan. Pangruketing diwali oleh kaludangan paini enggal njlongkrong ake gendruwiku nganti ceblok soko paturon. Liwon, ake balio menyang bangsamu kono minggat ojong ganggu gawe aku. Bos, Kliwon bekos Dewi keringkangan tangi nuli geblas ninggalake kamare Paini. Paini lenger-lenger benda ake penganggoni sing modal madul. Meh wae dewi dadi mangsane gendruwo sing ngelak katresnan. Karu isih gemeter Paini banjur menyat soko paturon. Jumangkah menyang jeding banjur adus gebiar gebiur Sabunan lan kramas. Sandang penganggone dikum. niate sisuk bakal dikumbah resik ojo nganti ana tilasik gendruwo sing tumempel ing awak lan sandangane rampung adus paini muji syukur marang sing maha kuwasa dene kalis saka pamrawasaning bangsa lembut mujiman lagi mulih. Kaya karpi sekawit, dheweke mulih gasik awit duwi janji karo sing wadon. Nanging lagi wae mujiman buka lawang dumadakan rewange satonah, jerit-jerit kepedhen saka kamar mburi. Tolong! Tolong! Mujiman kegancangan tumuju kamar pembantu. Paini sing uga durung turu nututi jerantal mburi satonah depipis praupane pucet awake bel-belan. Nah, ana apa kok bengok-bengok? Niku Pak. Moro-moro enten tiyang ageng inggal mlebet sentong kula. Mulane diwut-diwut, raine ngajri-ngajri. Niki wawajeng kurang ajar dateng kula. Mila kula lajeng cirit-cirit. Aduh, Pak, ajri sangat kula. Ucaping satonah isih redek ini nyedai satonah dipuk-puk pundai e karena ben sareh hati ini. Sok-sok yang nemoni kejadian sing kaya ngono, sepiten tino pasaran enak, iki mau rak malam jemah kliwon, sepiten wae wujudan iku si kliwon, mengko rak lungo dewi. Ngepu, dalam jaring kertas bakal menikah. esoke tangga teparune mujiman umyek ngrembug satonah sing bakal diprawoso gendruwo sing bau reksa wit sawu mburi omah wit sawu mau kawit biyen pancen kondang angker ora pisan pindu tangga teparo sing tau diweruhi dening wewujutaning si kliwon Najan anggone manggoning wit sawu mau wis sawetara suwe nanging ya lagi iki keluarga krungu yen gendruwo manut dia mrawasa wanita. kira-kira wae sikliwon ora beda wong lanang crongohan sing crutak karo wanita mujiman ora nambahi rembuk yen sejatine sing wadon uga meh dadi korbane gendruwo bejat kuwi perkarane paini disidem dening mujiman amprih ora ndewowo caturan sawetara tanggane mujiman meroyagake supaya gendruwo kuwi ditundung saka wit sawu awit yen ana lenaning mujiman bisa wae sak waya-waya sikliwon tumindak sing orang gendah maneh saben lebar magrib ngandhap wit sawu dibongobongi menyan petak kula ginten ingkang barukso dangudeng lak mboten kraos wonten ngriku kandhane sak wering tangga kang mudeng karo donyaning bangsa alus nggih mangke badhe kula tindakke Nalika tangga teparo sing ngretakake wis padha mulih paeni nyedhaki sing lanang ujare. Yen ana kedadian ngene iki piye jajal? Apa ya isih arep remi wae saben wengi? Sampopo aku ora tegen, ora duwe gembulan, wis dimangsa gendruwo kuwi mau. Mosok sampane lo bojone cit sama gendruwo. Mujiman banjur ngrangkul sing wadon. Wong ya sing ninggal bojo ora mung aku tok. geneng opo kok kowe sing diganggu berkakasan kuwi kowe saiki ora usah ribut-ributake bakune kowe selamat sayang bodoh sarbut paini jewer kupinge mujiman sing dijewer pringisan sing cetha sakwise ana kedadian ing omahe mujiman pakulinan remi nganti parek esuk kuwi wis ora ana meneh Lek paringi sak bapak-bapak anggota grup remi pilih ana ngomah. Mbok menawa bapak-bapak sumelang yen bojone nganti digonjak dening gendruwo sikliwon. Iki cerita saka Mbah Brintik gendruwo sikliwon. Salam Jimbatres, salam misteri. Au.